տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի միստվար հատված շարունակում է կապված մնալ Արցախին, չնայած անորոշությանը շարունակելով իր Արցախանպաստ գործունեությունը։ Արցախի ու Լոս Անջելեսաբնակ հայության բազմամյա կամուրջները, ինչ կփոխանցի Արցախ այցելած մեր ամերիկաբնակ հայրենակիցը, ինչու Սալիբա եւ ոչ Խաչերյան։ Հայկական ֆենոմենի հյուրասրահում Հոիդա Արեմատյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հովիկ Սալիբան է։ Հետաքրքիր է ձեր ազգանվան ծագումը։ Մի մեծ հայրս ընտանիքով եղած են Գիլիգո Ադանա քաղաքից։ Մենք Խաչերյան ենք մեր արմատներով։ Մեծ հայրս մասնակիցը լալով ասկային շարժումին ստիպված է եղել դուրս գալ Ադանայից ընտանիքով եւ ասկանունը փոխած է ապահովության մտահոգություններով։ Սալիբը խաչ կնշանակի։ Թարգմանած են պարացիորեն սալիբա եղած են։ Ինչ լեզվով է թարգմանան։ Արաբերեն, արաբերեն եւ այդպես է մնացած է բայց լիբանան եմ ծնվել ծնողներս հա լիբանան են ծնվել ասկային դոմարներում մեջ մենք խաչերյան ենք բայց օրինականորեն այդպես մնացած է ասկանունը մենք ունենք մտադրություն, որ ասկանունը թարգմանենք։ Ես հիմա գրնամ աս մասին Ազատ Արդահեդվիլ, փոքր եղբայրս Կոկո Սալիբան, նաև Համբիկ Սասունյանի հետ Լոս Անջելեսում դեղի ունեցած թուրք տեսփանի դերորի ակտին նաև երկրորդ փնտրված անցն էր։ Դժբախտաբար ինքը Լիբանանի մեջ երկար դարիներ առաջ, արդեն 40 տարի առաջ բադահական Պամպուշտի մզող գնաց եւ այդպես էլ նահատակվեց։ Եվ դրա վրա որոշեցինք, որ այդ անունը Կոկոին անունը, իբրև Կոկո Սալիբա անցած է բաթմության էջերը եւ այդ քայլին չկացինք, որ հասկանու թարգմանենք այդ Խաչերյանի վերադառնանք։ Ասեմ, որ ես ես նույնքան ցավ ունիմ իմ սրտիս մեջ, որքան եղբորս նահատակության, բայց նույնքան նաև Մերուժան Մոսյանի նահատակությամբ Մարդունիի մեջ իմ ճանաչած Ռուբենի հուշերու ֆեդայի դիբարի հետ, որ ոչ թե միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ Արցախի ամբողջական տարածքի համար էր բայկարում, այլ նաև գբայկարեր ամբողջական Հայաստան ստեղծելու հերանեկարով, որտեղ իր խոսքերը վերհիշելով Արցախը ազատագրելը առանձնապես նպատակ չէ, Արցախի ազատագրումը գինա ամբողջական հայություն, ամբողջական Հայաստան ստեղծելու մեր հերագա նկատառումներում մեջ, մեր երազանքի մեջ, մեր քաղաքական բանջարդության մեջ։ Որովհետև եթե չգարենանք մենք ստեղծել ամբողջական Հայաստանը, այսինքն այն այն դարական դվյալները, որով պիտի հայ ժողովուրդը գարենա բնականոն զարգացում ունենալ։ Չունենանք դեպի ձով ելք, չունենանք Արարատը մեր սահմաններում մեջ, չունենանք Նախիջևանով, Ջավախկով, Արցախի ամբողջ տարածքով միավորված մեկ pedagogical դարաշկային անվտանգություն մեր ժողովրդի իդ հայրենիքի մեջ հավաքելու եւ հայրենիքի մեջ համախմբելու հերանեկարը մենք լավ ավակա չենք ունենալ եւ պետք է ասեմ որ սովետական միության փլուզում են աստին այս երկու հիմնական քաղաքապարական գրիվն է որ դեղի ունենա հայկական իրականության մեջ կան ինձ եւ մեր նման մտածողություն որ մեր բայկարը վերջի վերջո ամբողջ հայաբատկան դարաշներ ազատագրելն է եւ ժողովուրդը իդ վերադարձնել թեպի հայրենիք եւ ադոր համար այդ բայկարին առաջինորեն բոլորս ազինվորակրվեցանք։ Կարելի չէ՞ ձեզ պարոն Խաչերյան։ Խնդրեմ, բայց հա։ եթե գուզեք իսկապես ինձի ցանոթը լան, ինձի Խաչերյանով չեն ճանաչում, Հովիկ Սալիբայան ճանաչում։ հա։ Գրնակ այդպես այդպես եւ այդպես հա, խնդրեմ։ Բայց հաճելի է Խաչերյանով հատկապես դիմելը։ Պարոն Խաչերյան նշեցիք, որ 92 թվականից 1992 թվականից այցելում եք Արցախ։ Բացի ձեր կենսագործունեությունը եւ ի նպաստ Արցախի ձեր գործունեությունը, ինչ զգացմունք է ձեզ կապում Արցախի հետ։ Արցախը մեր ազգային ազատագրական պայքարի, որը սկսավ 1850-ական թվականներու գեսերում, նորակույն արդահայտությունն է եւ առաջին քայլն է տեւի ամբողջական Հայաստանի հերանեկարը բայց ինձ Արցախին այդ գաբողը բնականաբար դարած կնե իր ժեոգրաֆիկ հասկացողությամբ բայց նաեւ ժողովուրդն է ես ես տեսած եմ այս իսկապես դոգուն, իսկապես թիմատրող, իսկապես թիմագայող մի հատ հատված մեր ժողովուրդեն, որոնը դարձան առաջինորեն սիրահարված եմ։ Ես միշտ գսեմ, առաջին այցելուտենես իդ քսիդս սկեցի Արցախի մեջ։ Սիրտս մնաց հոս, ես ֆիզիկապես գտնվեի Լոս Անջելես, սակայն սիրտս Արցախ էր։ Ես ճանոթացա եւ եւ հբարդությամբ ճանոթացա մեր ժողովրդի այն հատվածին, որ թարերը իվեր այս հողին վրա թիմագայած է բոլոր դժվարությունները բոլոր դժվարությունները եւ եւ Բահաձե իր հայագերբ իր հայկական մտածողությամբ ամբողջականությունը եւ այդ էր պատճառը, որ մենք գրցանք 93-ին 94 ոչ թե միայն հաղթանակ արցանակրել, այլ նաեւ միավորել ամբողջ հայությունը այդ աշխատանքի մեջ բայց ասեմ նորեմ որ իմ իմ հիմնական հոգի սիրտս ժողովրդին հետ է որովհետև զանոթացած եմ դարիներու ընթացքին անսնավորություններու շատերը արդեն նահատակված իսկ մնացածը թերևս բատնեշի վրա որ որոշած են իքին ամեն ինչի թիմակայել Զգրիվներու ժամանակ իմ լավ ընկերոջ կնոջ Արթուր Մոսյանին Լոս Անջելեսեն հերաց հերացանեցի։ Ընդամենը չէի գրնար հարցնել իրեն, որ Արթուր ինչպես ես։ Այդ նախատասությունը մի քիչ դժվար էր ինձ համար։ Քաչությունը ունեց հարցուցի։ Սա վնգեր թիմանում ենք։ Արցախ չայցելած քիչը պատկերացումներս ամբողջական չէին, որովհետև իսկապես Թուրսը արդերգի մեջ գա այն հոգեբանական իրավիճակը, որ ամեն ինչ փլած է Արցախին։ Խոսքը Արցախյան 3-րդ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այո, պատերա 3-րդ պատերազմի ավարտին մենք 92-ին գրծած էինք ստեղծել հոգեգան գամուրջ Արցախի եւ Արևմտյան Ամերիկայի համայնքներով միջև չեմ գիտե դե դուք գիշեք, բայց Արցախցիներ, այս ավելի հին սերունդը պիտի հիշե, որ առաջին տելեմարաթոնը Ինոբաստ Արցախի գազմագերբեցավ Լոս Անջելեսի մեջ։ Ադիգա մեր շրջանի հայապական ճաշնակցության որոշումով գայացավ։ Դեր այդ օրերուն 93-94 առաջին տելեմարաթոնն էր, որ նվիրված էր միայն Արցախին։ Այդ տելեմարաթոնը երկու հիմնական նպատակ աճողցուց Առաջինը այն, որ մենք կցանք հանքանագել ավելի քան 1.5 միլիոն դոլար դեր այդ օրերում Արցախի ազգային ազգագրական պայքարին համար, մեր ժողովրդի հոգսերուն համար, բայց նաև մենք կրցանք այդ տելեմարաթոնի գազմագերբությամբ եւ շեշտը տնելով Արցախի վրա, նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ուղղվածությունը ուղղել թեպի Արցախ վստահ եմ գիշեք առաջին դարիներուն ճանապարհաշինության համար էր տելեմարատոնը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, որ գավադան որ շատ կարևոր աշխատանք էր Երևան Ստեփանագերտ այդ ճանապարհի վերաշինությունը հիմնական խնդիր էր, որովհետև ես այդ ճանապարհով 92-93 անցած եմ եւ գիտեմ որ որքան դժվար էր։ Երևանեն Ստեփանագերտ հասնելը 8 ժամվա չարչարանք էր։ Բայց որ նաեւ պետք էր մեր բոլոր ուժերը, որը որեինք դեպի Արցախ, Մեր գազագերբած տելեմարաթոնի նաև հաճող բաներեն մեկը, ասեմ որ մենք երբ որ սկսանք գազագերբելու, այդ իմիջի չունենք։ Մեր դարած աշխատանքի անուղագի նաև անդրադարձն է, որ Հայաստան հիմնադրամը նաև իր խորհրդատու մարմնով որոշեց հարաճիգա տելետոնները ուղևորել թեպի Արցախ եւ ադոր համար ես հբարդ եմ որ կներկայացնեմ Արեմդյան Ամերիկայի գետրոական կոմիտեն եւ անորոնտ մեջ են մեր համայնքի մեկ կարևոր հատվածը որոնք մինչեւ այսօր ունին ատկաբը Արցախ աշխարհի հետ ունին ատկաբը այս դարածքի մեջ ապրող ժողովրդին հետ մինչև օրս բազմաթիվ բազմաթիվ օղակներով նաև կմասնակցի Արցախի օժանդակության, Արցախի ժողովրդի հոգսերուն, մեր զոհված ազատամարտիկներու ընտանիքներու հոգսերով, զավակներու հոգսերով, բայց պետք է ասեմ, որ այն թափը, որ ունենք 94-ին, այսօր նույնը չէ։ Թափը նույնը չէ։ Դարբեր-դարբեր հանգամանքներ կան, դարբեր-դարբեր վերլուծություններ կան։ Ես կարծեմ, որ հիմնական խնդիրը անորոշությունն է եւ այդ աբակայի անորոշությունն է, որուն որուն հետ գարանչվի թե սպյուրքը, թե Հայաստան աշխարհը Եվ այդ շրջապագումը, այդ փակ ջամփարի հասկացողությունը այլևս միայն Արցախինը չէ, այլ նաև Սյունիքի աժին Հայաստանի Հանրապետության սովրեն դարած այդ շրջապագման խնդրի արժև է։ Իսկ պատերազմից հետո գտնվելով այստեղ արցախցիների հետ շփվելով ձեզ համար ինչ եզրահանգումներ եք կատարել, որոնք ձեզ հետ կտանեք եւ կներկայացնեք ԱՄՆ-ում։ Առաջին դպավորությունը, որ պիտի փոխանցեմ, պիտի փորձեմ փոխանցել, այն է որ ես որ հաջող գտնված եմ Ստեփանագերտի, մաս խոսում որ զուտ Ստեփանագերտի մասին, ես իրավիճակի մեջ արդեն բادرազմի գասեցումեն անցած է 1 տարի եւ ես խոսիմ 1 տարի յետ իրավիճակի մասին։ Ճշմարտաբար ես բادرազմից այսօր չգրցա հոսելալ, որ հասկնայի այդ օրվա հոգեբանությունը, մտահոգությունները եւ այլն, բայց իմ դպավորությունից 1 տարի անց է այսօրվա թրվածքով է։ Ես պիտի փոխանցեմ մեր ժողովրդին, որ ես անցյալի այցելություններս եւ այս այցելության մեջ ինչ կվերապերի Երուսերին, ինչ կվերապերի փողոցը գալող ժողովրդին, ինչ կվերապերի խոսակցություններուս դարբեր-դարբեր հատվածներու հետ, այն դպավորությունը, որ գա մերքով, որ մահամերց է Արցախը, այդպես չէ։ Վիրավոր է, այո, ցաներ իրավիճակի մեջ է, այո, բայց համահայկական ներուժի մեկտեղումով մենք պիտի գարենանք նաև, պետք է գարենանք նաև այսօր ֆիզիկական, հոգեգան, մտային դժվարություն ունեցող Արցախը դուրս բերել այս այս այս իրավիճակեն։ Հիմա պետք է նաև խոստովանեմ, որ ճանապարհին, երբ վերջին հայկական հայաստանյան փոստը անցանք, մինչև Ստեփանագերտ այն դարիներու իմ ջամփորդության ընթացքին որ այս ճանապարհը գոկտակորձեի Երուսերը բացած է ճանապարհին անցյալին որ այդ ճանապարհի վրա շատ լուրջ Երուսեր կար այդ Երուսերը չի գա այսօր Երուսերը կսկսի Ստեփանագերտի մեջ բնականաբար Շուշիի մասին ցավով մի անգամ արդայդվել, որ ամեն այցելությանս նախ կմտնայի Շուշի, գայցելեի քաղաքը, վերջին Շուշիի ներքին ջամփով իշնայի Ստեփանագեր, բայց այս անգամ դեսա անցարկելները եւ իսկապես ցավ էր սրտիս համար, որ այդպիսի իրավիճակի մեջ գտնվենք այսօր։ Պետք էր հիմնական ուղղությամբ երթայի, այլ չանցնեի Շուշիի մեջ են։ Պարոն Խաչերյան, մեր հաղորդման շրջանակներում նաև մեր զրուցակիցները հնարավորություն են ունենում իրենց խոսքով դիմել մեր ռադիոյն գնդիրներին, բոլոր արցախցիներին, ովքեր լսում են Արցախի հանրային ռադիո, նաև համացանցի միջոցով մեր հաղորդումները լսում են Սփյուռքում, Հայաստանում։ Ինչ կցանկանայիք փոխանցել։ Ասկովին գտնվենք լինելիության խնդրի առջև հարցերը հայաստանյան, սպյուրքյան, արցախյան գդրվածքով չէ, այլ համասկային գդրվածքով է։ Մենք լինելիության խնդրի առջև գտնվենք լոգ լոզունգ չէ որ մենք դարիները հայդարարած ենք ու շարունակենք հայդարարել որ առանց արցախի վտանգված է ամբողջ հայաստանը եթե վտանգված է հայաստանը վտանգված է արցախը ապա նաև վտանգված է համայն ասկը իր ամբողջական հասկացողությամբ Եթե մենք չենք ուզեր ըլլալ այն սերունդը, որոն օրվա իրավիճակի իբրև ուղագի կամ աբակայի անդրադարձ վերջագետ տրվի մեր պատմության, մենք ընելիք ունենք։ Մեր վրա բարդավորություններ կան, որոնց դերը պետք է կանգնենք։ Եվ ադիկա գենթատրե համայն 10 միլիոն հայության զինվորակրվիլը այս ցածին Հիմա ասենք գիտենք բոլորս որ 10 միլիոնը չէ որ պիտի անպայման ուղագի մասնակցի, բայց մենք պետք է հասնենք այնքան մարդու հայկական իրականության մեջ, որ կարելի է Եվ ես կհավատամ, որ եթե մեկտեղենք մեր ներուժը, մեր համասկային ներուժը, գրնանք հասնել այդ հերանագարին։ Իմ պատկամսան է, որ բոլոր բոլոր հայության, որ որ հասանելի է, որ գործի ժամն է։ Այլևս մեր մանր-մանր դարբերությունները մի կողմ տնելով մեր շատ ավելի հիմնական հասարակ հայդարարին 4 կողմ համախմբվենք եւ ապահովենք մեր լինելիությունը Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար <clears throat> եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Բոլորիս հաջողություն։ Նախաձեռնություններում ի նպաստ հայրենիքի եւ Արցախի։ Անպայման։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցը Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հովիկ Սալիբաներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի տարվա վերջին թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Խաղաղություն աշխարի 4 ծագերում։ Կհանդիպենք։